Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía. Las amigas que se besan son la mejor compañía. Hoy estoy a, estoy fuego, estoy chuki. Dulces deliciosas como una cookie. Hoy estoy a fuego, estoy chuki. Dulces deliciosas como una cookie. Como fui por un punto, brega con un capeo. Siempre llego tarde, me coge el tiempo cingando. Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas. Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía. Las amigas que se besan son la mejor compañía. Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía. Las amigas que se besan son la mejor compañía. como es. Le muerdo cachete como si fuera una fruta. Siempre llego tarde porque me meto la ruta. Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta. Pa' quitarme la rechura y de tengo tiempo. Poniéndome la prenda pa' tirarme por el bloque. Aventura vaginal de RD pa' Barcelona. La reina de tu popola, tenemos la corona. La dura de la dura, eso ya no es un secreto. Las uñas en punta las llevamos estileto. Uy, toki, estoy enamorada. Uy, toki, tú eres de respeto. Tú eres linda, yo estoy